ku jemi në vargun e spjegimit të librit të Hoxhës Ibn Hazmi. Dhe atje në dersin e parafundit Hoxha ka përmend dy pengesat më të mëdha pse njerëzit nuk e pranojnë hakun. Ka përmend Hoxha dy pengesat më të mëdha pse njerëzit nuk e pranojnë hakun dhe këto dy pengesa janë të vendosura tek njeriu. Mirpo E përmendëm atje se këto janë bazat e të keqës, që e pengojnë njeriun me pranu të vërtetën. Mirëpo dijetarët kanë thonë këto dy baza kanë degë. Këto dy baza kanë degë. E sot me lejen e Allahut xhelle ue ala, kena m'u ndal me këtë pikën e Hoxhës të Ibni Hazmit, me i sqaru cilat janë këto degët e sherrit. Hoxha Ibni Hazmi, Allahu e mëshiroftë, ka thonë bazat e sherrit janë dy. Et-tabau l-gadabi edhe tabau sh-shehuani. Natyra e njeriut e inatosjes dhe natyra e epshit. Këto dyja. E hoxhallarët prej Ehli Sunetit kanë përmend diçka më detalisht. Edhe na dojna me lejen e Allahut xhelle ue ala m'i përmend që besimtari t'i ketë parasysh çka mundet njeriun me pengu prej të vërtetës. Çka mundet njeriun me pengu prej të vërtetës dhe me lejen e Allahut xhelle ue ala, kemi me përmend 35 pengesa pse njerëzit nuk e pranojnë të vërtetën. Pse njerëzit nuk e pranojnë të vërtetën? Fillimisht Allahu xhallahu ala i ka kriju njerëzit me dashtë të vërtetën. Fillimisht Allahu xhallahu ala i ka kriju njerëzit me dashtë të vërtetën. Fitrat Allahi allati fatara an-nasa alejha. Allahu xhelle ue ala ka thënë, natyrën që i ka kriju Allahu njerëzit është e pastër. ka thënë ose e bojnë jehudi, ose krishtar, ose mexhus. Pra është për qëllim se rrethi dhe këto pengesa e bajnë mos me pranu hakin, ndërsa kur ka lind, e din Allahun xhelle ue ala, e din të vërtetën, madje ka thënë Shejhul Islam, Ibn Tejmije, wal kalbu khulika juhibbul haqqa ue juridu. Zemra e njeriut është e krijume në qatë formë që e do të vërtetën dhe e dëshiron ata e don e dëshiron e kërkon e synon ata, kjo është natyra e zemrës. Zemra e don hakun. Pastaj ka thon Ibn Taymi, Allahu e mëshiroft, fa inna al-haqqa mahbubun fil fitrati wa huwa ahabbu ilayha wa ajallu fiha. Tek zemra e njeriut e vërteta është sendi më i dashur dhe sendi më i lartë. Këtë njerëzit kur të folin, edhe ai jehudi thot na jena n'hak. Na jena në të vërtetën. Pra, nuk mundet me thon edhe me dal njerëzve me ju thon, na jena në batil edhe jena tu vazhdu qështu. S'ka kështu. Nuk ka kështu. Edhe cytjet e shejtanit vijnë se kjo është më e mira. Kjo është më e vërteta. Pra, njerëzit janë të krijuar me natyrshmëri të pastër, e dojnë të vërtetën, po ju dalin çdo pengesa që kanë përmend dijetarët në mënyrë detalizume dhe e bën njeriun m'u largue prej të vërtetës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin se ka nxjerr Muslimi el ithmu ma haka fi sadrik. Mëkat është ajo çka të mundon gjoksin tand. Pra mëkati njeriu ka mundsi e shijon. Pa marr parasysh a ju shpreh njerëzve, mirëpo mëkati batilin, çka e ka, çka e beson, e pason, e kështu me radhë, e don, Pi përjashta, mrenda e han ajo. Mrenda e han. Wa kerihte en jattalia alejhin nas. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem dhe nuk dëshiron njerëzit me të pa n'qata. Nuk dëshiron njerëzit me të pa n'qata. Pra njerëzit janë të krijuar me natyrshmëri të pastër, pashtaj shejtani ju vjen dhe jau nxjerr këto pengesa dhe e pasojnë batilin. Dhe Allahu xhalla wa ala i ka përmend shumë prej pengesave në Kur'an dhe dijetarët i kanë i kanë spjegue. Ka thënë Allahu xhalla wa ala e fa men kana ala bayyinatin min rabbih. Fillimisht kur thojna se natyra e don të vërtetën, nuk mujna m'u argumentu vetëm me natyrën. Allahu xhalla wa ala ka përmend se natyra e pastër është e njerëzve. Mirëpo me gjithë kta Allahu ka dërgu pejgamber. Me gjithë kta ju ka dërgu pejgamber për mos me pas arsye para Allahut xhalla wa ala. Dhe Allahu xhalla wa ala ka than, a është ajo e cila e ka dërgu Allahu xhalla wa ala bejjine, argument, shpallja, argument. Wa shahide shahidun min dhe dëshmon një dëshmitar për ta. Dijetarët kanë than, dëshmitari për shpalljen është natyra e pastër. dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ishin kanë tu fal akshamin. Ky tregon për rastin se ka pranu Islamin. Tha edhe ish kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke lexu surën Tur. Tha dhe ja vendosa veshin me vëmendje duke dëgjuar se çka po lexon. Tha derisa ka arrit te fjala e Allahut xhalla wa ala em khuliqu min ghairi shay'in em humul khaliqun. Em khalaku samawati wal arda bel la yuqinun. Ka mrri te ky ajet, tha kur e ndëgjova këtë ajet, ka kon tu fluturu zemra prej dashurisë ndaj kësajna. Çfarë është ky ajeti? Allahu xhalla wa ala ka thënë, a mos janë kriju njerëzit prej kurgjo hiçit apo vet janë krijusa ata? Dy mundësi janë. A e ke kriju ti veten? Apo i kriju pi kurgjo hiçit? Pi asgjaje je kriju, s'ka mundësi. Pastaj Allahu ka thonë, em khalaku semavat, a mos i kanë kriju njerëzit qiejt, dhe tokën, bel la jukinun, mirëpo ata nuk janë të bindun. Edhe thot Xhubejri kam vrapu te pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe kam pranu islamin. Pra Allahu xhalla wa ala e ka zbrit Kur'anin çka përputhet me natyrën tonë. Përputhet me natyrën tonë. Dhe natyra e njeh këtë Këtë hak, argument tjetër se natyra është e pastër. Thot Muad ibn Jabal fa inna ala al-haqq nuran. Mbani men këta. Ka thon vërtet e vërteta ka nur. E ka dritën e vet. E sheh njeriu të vërtetën se e ka një lloj nuri. Çka Allahu xhelle ue ala e jep hakit një nur. Të veçant. Pastaj, Abdullah ibn Selam, ka qenë njëri prej jehudive, e ka pranu islamin, e ka pranu islamin, dhe e ka tregue se si e ka njoft pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Thot, radhi Allahu an, thot, erdh pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në Medine, dhe vrapojshin njërzit me turma pas pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, thot edhe unë isha njëni, njëni prej atyre të cilët vraponin pas pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Dhe thot, Efshu selam, kur ka ardhë Medine, ka thonë përhapne selamin, Esselamu alaikum wa rahmetullah, përhapne përshëndetjen me selam, wa at'imu ta'am, dhe jepni njerzve miskinave të varfërve ushqim. Pra ushqeni të varfërit, wasilul arham, dhe mbani lidhjet farefisnore. Pra këshilli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çka or, me ma të mirat e të mirave, me natyrën e pastër. Wa sallu wan nasu niyam, dhe falni namaz kur njerëzit janë tu flejt. Falni namaz kur njerëzit janë tu flejt, tadkhulul jannata bis salam. Hini në xhenet me paqe. Hini në xhenet me paqe. Andaj Allahu xhelle ue ala i ka bo këto sende të natyrës të pastër me e njoftë të vërtetën. Andaj këto pengesa do t'i përmendmi me lejen e Allahut xhelle ue ala nuk do zgjeromi, po sa mi pas parasysh shenja në rrug, ose dikush kur nuk e pranon të vërtetën, dije se njona pi këtyre pengesave, mbizotron tek aj. Mbizotron dhe mundoju me ja largu atina, po fillimisht vetvetes. Fillimisht vetvetes kur ta shofna vetveten se diçish po frenohet nga e vërteta, ti shohmi ku ka, ku është ngatrua. Ku është koklavit? Cila pengesë është fut dhe cili virus është fut? Pse nuk e nuk vrapon pas të vërtetës? Ka thënë Ebu Muhammed ibn Hazmi Allahu e mëshiroft, "Afdalun ni'amillahi 'ala al-'abdi." Begatia më e madhe e Allahut që e jep një robit është en yutabbi'ahu 'ala al-'adli wa hubbi me e kriju e robin me e dash të, drejt, të, të drejtën dhe me i dhonë përparsi me e dash të drejtën dhe me i dhonë përparsi u alel haki ve i thari dhe me e dash të vërtetën dhe me i dhonë përparsi pra me dash të drejtën dhe hakin dhe me i dhonë këtyre dyjave përparsi ka thonë Ibn Kajimi Allahu e mëshiroft këto pi përmendmi për me argumentue natyrën e pastër të njeriut ka thonë Ibn Kajimi Allahu e mëshiroft Fe innel kemalel insani plotësimi i njeriut. Nëse don dikush mu plotësu, me arrit shkallën më të plotë të njeriut, thot, medaruhu ala aslejnë. Kjo është mbi dy shtylla. Nëse don mu konë njeri i plotë, dush mi plotësu dy shtylla. Ka thonë hoxha Allahu mëshiroftë, maarifetul haqi min el batil. Me ditë me dallu të të vërtetën nga batili. Kjo është e para. Ai çka nuk din me dallu të vërtetën nga e kota, smunet me arrit plotësimin e, e vërtetë. Pastaj ka thënë, wa itharuhu alejhi. Dhe me i dhonë përparësi të vërtetës ndaj batilit. Me i dhonë përparësi të vërtetës ndaj batilit. Wa ma tefawatu menazilil khalqi inda Allahi Teala fi dunya wal akhira thot shkallët te Allahu të robëve nuk ngriten dhe nuk ulen vetëm se se sa janë njerëzit në këto dy çështje. Pra, Ibn Qayimi thot, nëse do me ditë çfarë shkalle ki te Allahu, kshyre sa e njeh të vërtetën prej të kotës dhe sa i jep përparsi të vërtetës para të kotës. me e thonë të vërtetën. Pra pejgamberët ni sa lëvizja e syrit s'kanë ngurru me thonë të vërtetën. Mirëpo para kësajna, kanë qenë të fuqishëm. Amo jo fuqi trupore, ngase Ibrahimin e kanë marrë dhe kanë hedhë në zjarr. Kjo nuk është për qëllim fuqi trupore, apo fuqi e cila i mbizotron gjithmonë jobesimtarët, jo. Ibrahimit ja kanë kallë zjarrin dhe e kanë fut në zjarr. Mirëpo, po, prapë s'e ka, s'e ka ndalë gjuhën prej të vërtetës. Pse s'e ka ndalë gjuhën prej vërtetës? Wal absar, e çka është për qëllim n'këtë ajet? Absar ka thon el basairu fi din. E dinë të vërtetën kthjellt. Se basar i thojn syrit. Allahu ka thon i kanë sytë çel. Pra e dinë të vërtetën. Kur nuk i përzihet e vërteta me të kotën dhe cilësia e dytë i japin përparësi. Pra kush don te Allahu xhalla wa ala me ju ngrit shkalla, le ta mësojë mirë të vërtetën. Se është cilësi e pejgamberëve dhe le t'i japë përparësi gjithmonë. Le t'i japë përparësi gjithmonë. Andaj, do të përmendim me lejen e Allahut xhalla wa ala këto pengesa. Pengesa e parë është, ka thënë hoxha këtu, el xhehlu. Injoranca. Pengesa e parë për me pranu të vërtetën dhe me ndjek ata dhe me dasht ata dhe me i dhënë përparësi para gjithçkajt është xhehli. Është xhehli. Ka thënë Allahu xhelle we ala We lekad jesserna l'Quran lidhikri fehel min muddekir Allahu xhelle we ala ka thënë E kena bo të lejtë Kur'anin për me kuptue A ka dikush çka merr mësim Çka nxjerr nga ky ajet se xehli është pengesë. Allahu xhallahu ala po thot e vërteta çka është zbrit n'Kur'an është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë. Mirëpo njerëzit me injorancën e tyre dhe me kthimin e shpinës, ata nuk dojnë me e ngrit injorancën prej vetes së tyre dhe nuk e lexojnë Kur'anin dhe kështu pengohen nga e vërteta. Kështu pengohen nga e vërteta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el halalu bayyin wal haramu bayyin. Halali është i qartë dhe halali edhe harami është i qartë. Wa bainahuma umurun mushtabihat. E në mes këtyre dyjave ka disa çështje që nuk janë shumë t'qarta. Janë të koklavitta. Andaj ka thënë Imam Ahmedi në këtë kaptinë Kur të kundërshtojë dikush të të vërtetën, pa marrë parasysh çfarë është pozita e tij, apo është e ulta apo e larta. Ai kur të kundërshtojë të vërtetën, vetëm se e ka kundërshtu, se s'ka njohuri t'plotë për ata që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Përndryshe, s'kish pas mundësi me kundërshtu. Përndryshe, s'kish pas mundësi me kundërshtue. Pastaj ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiya Allahu e mëshiroftë, "Fel haqu ya'rifuhu kullu ahadin." Hakin e njeh çdo njeri. Hakin e njeh çdo njeri. Fa inna al-haqq alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabihu bi ghayrihi 'ala al-arif. Hakin me të cilin e ka dërguar Allahu pejgamberin, njerit që ka dije kurrë nuk i përzihet. E kjo, mirëpo me pas dije apo? Me pas dije me mësu hakun dhe ajo kurrë nuk të përzihet ty. Ama nëse ki xhehl, Thotë, ai nuk i përzihet. Mirëpo, me ta dhon ty një hekër çka e kanë xhiros mirë dhe shkëlqen prej dritës. Ajo hekër është, nuk ka altan. Ti çka s'ki njohuri me altanin, çka thu? Ku e di? Ndoshta është altan, ndoshta s'është. Me ia çu atij altanxhisë, thotë, s'a altan kjo? Edhe kështu është me ilmin, me hakin. Ai çka ka dije, sa ta ndëgjojë. Andaj Imam Ahmedit njëherë e kanë qortu kanë thonë, "O Imam, ti sa ta kallzojnë hadithin i thu e batila, e kota, daif është." Ka thonë, "A, a nuk ndalesh pak?" Ka thonë, "Po unë e njoh hadithin sikur që e njeh altanxhiu altanin, sikur që e njeh ai i këmbimores parën, sa ta merr thotë false është." Ngase e njeh, e ka studiu, ka ilm për ta, andaj pengesa e parë për ta pranue të vërtetën është xhehli. Xhehli. Pastaj, ka thonë, hoxha, Allahu e mëshiroftë, Ibn Taymiya, inna ash-shari'a aleyhi salatu e salam, ligjvënësi, sallallahu aleyhi sallam, nassa ala kulli ma ja'simu minel mehaliki, Çfarë libri është? Tibyanan li kulli shay, sqarim për çdo sen. Hamim wal kitabil mubin. Hamim pasha librin e qartë. E ti qysh mundesh me i dal Allahut para nesër ditën e gjykimit me i thanë, o Zot, m'u ka përzi e vërteta se s'ka qenë libri i qartë. E tash kush e ka thënë të vërtetën? Ti a Allahu xhallahu ala. Kush e ka thënë të vërtetën? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo ti i cili thua nuk ka qenë e qartë? Andaj ka thënë Hoxha Allahu e mëshiroft. Pejgamberi sa ka ardh me të vërtetat e qarta, qati an lil udhri, ja ka mbyll derën e arsyetimit. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala wa la yu'dhanu lahum fa ya'tadhirun. Nuk i jep mundsi zullumqarëve mu arsyetu. Pse? Se e kanë pas të vërtetën e qartë. Ka thënë Shekhu l'Islam në vazhdim Vë këthiran ma jadhi ul haku bejn el gjuhalil ummijin Shpesh her haki Shpesh her haki Humbët në mesin e ignorantëve analfabeta Edhe Allahu Gjallu Ala ka thonë Vë min hum ummijun e la ja alemun el kitab Ka thonë dhe prej njerëzve ka ummijun Nuk din shka a libra Vë in hum illa jedhunnun Dhe meselet i kanë kejt me supozime Nashta është hak, nashta nuk ka Allahu xhallahu ala e ka qortu këta. Ndërsa Allahu ka ardh me el hakul mubin. El hak el mubin i qartë, nuk i përzijet askujna. Ndërsa ka thënë ka prej njerëzve ummiyun. Thot Ibn Taymija, shpesh herë e vërteta humbet në mesin e njerëzve çka s'kan dije. Dhe el muharrifine lil kelim. Dhe ata cilët i shtrembrojnë tekstet. Pra haki ku humbet në mesin e xhahilave dhe në mesin e njerëzve çka kanë dije, po e shtrembrojnë. Pengesat kena mi përmen sepse e mshefin. Ka thonë hoxha, Allah e mëshiroft, esh Sheukani. Sheukani ka qenë prej njerëzve të cilët ka arrit shkallë të lartë të dijes. Sheukani, nxansat e dijes, e dinë se kush është Sheukani. është prej njerëzve të cilët ka studiu e shumë. Ku po hupka e vërteta? Kush po anoj ka ka e vërtet, ka, ka batili? Ai shka s'ka kuptim të plot. S'ka kuptim të plot. Vë kuvetu fehm dhe fuqi për t'i kap senët. Ai shka ka fuqi për t'i kap senët, mi perceptu mirë, dhe e ka mendjen e shëndosh, ki nuk anon nga, nga, nga batili. Nuk anon nga batili. Wa fadlu dirayatin wa sihhatu riwaya, bal zalika da'bu man laysat lahu basiratun nafidha wa la ma'rifatun nafi'a. Mirëpo nga e, nga e kota anojn njerëzit të cilat nuk din, nuk e shofin mirë të vërtetën dhe nuk e njohin qartë. Nuk e njohin qartë dhe s'kan dituri të dobishme. Andaj prej pengesave më të mëdha të mosnjohjes të vërtetës është xhehli. Edhe e kemi përmend shpesh se Allahu xhallahu ala nuk i ka lavdru në Kur'an asnjëherë xhahilat. Asnjëherë xhahilat dhe xhelozia ma e lartë për besimtarin shka duhet me qenë. Ma e larta e të lartave prej xhelozive është mos m'u knaqë me xhehël. Mos m'u knaqë me xhehël ngase Allahu xhel-le wa ala nuk e don xhehlin. Allahu ka zbritë Kur'anin për me ngritë xhehlin, për me largu injorancën. E nuk e don besimtarin me konë injorant. Nuk e don besimtarin me konë injorant. Anon nga bidati, illa vetëm se ka mangësu në njohjen e sunetit dhe veprim me ta. Kush nuk e njeh sunetin, ka ka me shku te bidati. Kush nuk punon me sunetin, ka me shku kah bidati. Këto janë dy rregulla të cilat Allahu xhel-le wa ala ka zbrit si ligj. I pa, pathyshëm. Nëse nuk e njeh të vërtetën, normal ka me t'u duk batili e vërtetë. Dhe nëse nuk punon, ka mundësi e din, por mangëson në punë. Edhe Allahu xhel-le wa ala të ban me anu kah bidati. Pastaj ka thënë Sheikhul Islam Ibn Tejmije, ka thënë ai i cili punon me diturinë e saktë çka e ka, ai i cili punon me diturinë çka Allahu xhel-le wa ala ka thënë, nëse punon me sinqeritet ndaj Allahut xhel-le wa ala, Allahu e ruan prej asaj dijes çka s'e di. prej xhehlit. A po ilmi është i madh. E ki kuptu ni mesele, thotë Shejhul Islam Ibnu Tejmije. është e vërtet, prej Allahut ka ardhë. Puno sa ma shumë me ata. E nëse mangëson, thotë hoxha, Allahu nuk të run prej xhehlit. Prej tjerave mesele. E nëse punon, me qat të vërtetë çka e di, Allahu të run mos me ra në tjera sende. Çka nuk e di. Pse? Ngase e ki kuptu ni të vërtetë dhe punon me ata. Punon me ata. Andaj, kjo është pengesa e parë, largimi i injorancës për me t'u kthjelltësu dhe për me t'u kristalizu pasqyra e të vërtetës. Largoje injorancën dhe kjo bëhet me leximin e librit t'Allahut xhel-le wa ala dhe mësimin e sunetit t'pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohjen e fjalës së sahabeve dhe fjalës së tabiinëve. Kjo është ilmi ma i lartë. Andaj ka thonë Ibn Kajimi në poezinë e tij, El ilmu kalë Allah, dituri është ka thonë Allah, vë kalë rësullu, dhe ka thonë rësulli, sallallahu aleyhi sallam, vë kalë sahabetu, dhe kanë thonë sahabet, hum ulul irfani, këto janë njerëz të dijes. Njerëz të dijes sahabet dhe pejgamberi, sallallahu aleyhi sallam, nga ana e Allahut tebareke ve teala. Andaj, besimtari duhet m'u largu prej injorancës ngase e pengon nga e vërteta. Pengesa e dytë, itikadu gumudil haki veshtibahi. Ata çka nuk e pasojnë të vërtetën, mendojnë se haki nuk është i qartë dhe është i mjegullum. Apo, një prej pengesave çka njerëz e përsëritin nëpër gjuhët e tyre është se nuk e dimë se cila është e vërteta. Nuk e dimë se cila është e vërteta. Fillimisht kjo është akuzë për Allahun xhel-le wa ala. Fillimisht Kjo është akuzë për Allahun xhelle ue ala, çka Ibn Qayimi Allahu e mëshiroft e ka shkrujt një libër katër vëllime për me i bo demant kësaj pengese. Kjo këta kena me përmend shkurt. Po sa për ilustrim Ibn Qayimi një vëllim, një libër katër vëllime e ka shkrujt për me i bo demant qësaj qësaj dyshimi. Se ka për ne çka thonë, po të vërtetën e du, po nuk e di cila është ajo. E kjo është akuzë për Allahun. Kjo është akuzë për Allahun indirekt. Ndoshta nuk e ndje njeriu se po e akuzon Allahun. Çka po e akuzon? Nuk e ki bot hakin qartë. Dhe po e akuzon Pejgamberin sallallahu alai sallam. Se s'na i ki kallzu cila është rruga e drejtë. Ndërsa Pejgamberi sallallahu alai sallam ka thonë taraktu, taraktukum fi huxhxhetin bejda. Ju kam lanë me argumente t'qarta. Lejluha ke nehariha, nata e saj është si dita. Natën ka thonë, e shifni rrugën teme të qartë si dita. E kur dikush thotë, haki s'është i qartë, ai vetëm se indirekt e ka akuzu Pejgamberin sallallahu alai sallam. Indirekt e ka akuzu Allahun xhelle ue ala, se ti, o Allah, pse ki thonë, uel kitabil mubin, ndërsa nuk është i qartë. Libër i qartë, s'është i qartë. Akuzë e Allahut xhelle, xhelle fi ula. Andaj, Njeriu duhet me pas kujdes ngase e vërteta është e qartë. E vërteta është e qartë. Pastaj do të përmendim prej fjalëve dijetarë. Thotë Shatibi Allahu e mëshiroft. Amma idha kana hadha al-muttabi nadhiran fil ilmi. Thotë sa i përket njeriut i cili do me pasu të vërtetën, do me pasu të vërtetën. nuk e di cila është e vërteta. Wa yassarahu ala wajhin la yahtajuna fihi min al-inayati wa at-ta'ab, atë shumë e ka lehtësu për sidomos thot për ato bashkëkohorët, si për kohën ton, çka nuk ka nevojë shumë m'u lodh, qysh janë lodh të partë. Të partë kanë hec me mija kilometra me ndëgju një hadith, ndërsa ti sa duhet me një pullë me shtyp. Me një pullë me shtyp, duhet për me arritë tek te e vërteta, ngase a ka dikush çka s'ka Kuran te shpia. A ka dikush çka s'ka sunet te shpia? A ka dikush çka Allahu xhelle ue ala e ka privue prej arritjes te këto informata? Sidomos sot, me këtë përparimin gjigant të internetit, me parimin, përparimin gjigant të internetit, mirëpo thot hoxha, ue lakin meal esef, mirëpo fatkeqësisht, Dhe kjo nuk është arsye para Allahut xhelle ue ala. Dhe pastaj normal ka me thon, nuk e di cila është e vërteta dhe cila është batili. Normal. Normal ka me ardh deri te kjo shkallë. Pastaj ka thon hoxha Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu e mëshiroft duke demantue kët dyshim se e vërteta është e qartë dhe nuk ka arsye ai çka thot se m'u ka mjegullu nuk e kam të qartë, s'po më kristalizohet pasqira e hakut ka thënë Allahu e mëshiroftë, raddu shubhati allati wada'a shaytan. Fillimisht thot, do t'i bajna demantin dyshimit çka e ka vendos kush? Shejtani. Edhe ai është shejtani çka thot s'e di ka s'e di, nuk është kjo bash e vërteta e qartë. Nuk është, shumë e mjegullume është. Thot e ka vendos shejtani fi tarkil Kur'ani was sunna. Dhe çka synon ai? Me e lanë braktisjen e Kur'anit, pasimin e Kur'anit dhe pasimin e Sunnetit, wa ittiba'i al-ara'i wal-ahwa' al-mutafarriqati al-mukhtalifati. Thotë dhe e ka për qëllim t'i pasuna mendimet e ndryshme dhe epshet e njerëzve. Kur shejtani thotë s'është e vërteta e qartë, dije se ai vetëm se të ka fut në një batil. T'ka fut në një batil, se dyshimi n'të vërtetën është vetë Vetë e kotë. Andaj Allahu Xhele ue Ala ka thonë, Wa hum fi shakkin yal'abun. Në dyshime lujnë ata. S'kanë, s'kanë diçka çka i përmbahen të vërtetës. Andaj Allahu Xhele ue Ala ka thonë, për kurejshit, për kurejshit, kur kanë thonë një herë është magjistar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një herë është fallxhor, një herë është sihrbaz, një herë është poet, e kështu me radhë, Allahu Xhele ue Ala çka ka thonë, Muhtelif, kjo është diçka çka kontradiktore. Fi kaulin muhtelif, ju'feku anhu men ufik, Allahu Xhele ue Ala ka thonë, ato s'janë me një fjalë. Edhe kjo i banë, se ato kanë thonë, s'pe dina a e thonë të vërtetën a jo, se po dojna me, me e pasu. Allahu Xhele ue Ala ka thonë, kjo është arsye jo valide. Ufik, Edhe në këta largohen nga e vërteta. Kështu largohen nga e vërteta me pretendimin se nuk pe shofna të vërtetën të vërtet. Pastaj ka thënë hoxha, Allahu e mëshiroftë. Dhe prej dyshimeve çka i kanë pru njerëzit, kanë thonë se të vërtetën nuk e njeh vetëm se alimi i cili ka msue me qindra vite. Me qindra vite. La ja'rifuhuma illal muxhtehid el mutlak. Veç se ai çka muxhtehid, çka është plak në të vërtetën. Tu mësue, tu mësue, vetëm ai e di të vërtetën. Kjo është dyshim i shejtanit, thotë hoxha. Kjo është dyshim i shejtanit. Wal mujtahid huwa al mawsuf bi kadha wa kadha. Dhe kur t'i shifsh, dhe kjo është një dyshim çka muni me vërejt edhe në kohën tonë. Çka thonë pi kah ti bane, pi kah ti pe di të vërtetën, ka shumë mendime, ka bahth. dhe hulumtim të gjan e gat kanë fol dijetarët dhe ai me këta synon ty me ta mshel derën e vërtetës thot hoxha dhe kur ta cilësojnë atë dijetarin me cilësi thot nuk përputhen këto cilësi as te Ebi Bekri dhe Omeri me i lexu vallahi kushtet çka i kanë vendos për atë njeri çka duhet me lexu Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me konkludu dhe me nxjerr të vërtetën qato sifate as te Ebi Bekri s'un i gjin Allahu me, thot Muhammed ibn Abdul Wahhab, çka të thon, në këtë fjalë. Fa in lam yakun insanu kadhalik, ata kan thon këtë dyshim, nëse njeriu nuk është në këtë shkallë, le të largohet këtu komplet. Le të largohet mos ta lexojë librin Allahu xhalla wala dhe mos ta lexojë librin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithet që janë transmetu. Fa subhanallahi wa bihamdi. Thot hoxha subhanallah. Wa bihamdihi. E është caktue vendimi Allahu Gjellewala për shumicën e njerzve se s'kan me besue. S'kan me besue. Inna gjallna fi a'naqihim aghlala. Allahu xhallahu ala thotë na kemi vendos në qafat e njerëzve zinxhir. Fa hiya ila al-adqani fa hum muqmahun. Do të hedhën n'zjarr Allahu e ka bo këta. E na a duhet me e bo penges mospamjen ton dhe me akuzu Allahun se s'e ki qartësu të vërtetën? Apo me thonë, jo, unë nuk jam tu e pa të vërtetën. Ajo është e qartë, Allahu e ka bo qartë t'vërtetën, po unë kam defekt diçka. Unë kam defekt diçka, andaj ka thonë Ibn Kajimi, feljettehim nefseh, le ta akuzoj vetveten, se unë jam i mangtë në studimin e të vërtetës, dhe jo Allahu n'qartësimin e vërtetës. Ai cili khashija rrahman, i tutët rrahmanit. S'ka mundësi dikush tjetër me pasue të vërtetën. Kur'anin Allahu Gjellë wa Ala e pason ai i cili i tutët rrahmanit. Pa frik ndaj Allahu Gjellë wa Ala s'ka mundësi njeriu me gjet të vërtetën. A ka thonë Abdullah ibn Mesudi, kefa bil khashjeti ilmen, mjafton mi pas frik Allahu Gjellë wa Ala ilm. Ai çka i ka frik Allahut, sinqerisht, dhe e kërkon të vërtetën, e bashkon këta. E kërkon të vërtetën. E gjen të vërtetën. Allahu nuk e le. Allahu xhallahu ala nuk e lën atë njeri të devijuar. Fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin kerim. Allahu xhallahu ala ka thënë kush i tutet Rahmanit dhe e pason dhikrin, Kur'anin, përgëzoje, përgëzoje me një shpërblim të madh dhe një falje të mëkateve. Andaj fillimisht t'i tutmi Allahu xhalla wala dhe t'i morrna sebepet e largimit të injorancës prej vetvetes ton. Andaj Ibn Qayyim e ka sjell një shembull për me ilustru sa më mirë se a mundet njeriu me i pas frikë Allahut dhe a prap me deviu. Mundet. Mundet. Ka thonë shembulli i Khawarijve se ata i kanë pas frikë Allahut, mirëpo prap kanë deviu. Prap kanë deviju. Ka thonë kjo është shembulli i atij njeriut i cili thot unë du fëmi pa u martu. Ibn Qayimi në Miftah Daru Saada ka përmend këtë shembull. Ka thonë fëmiu nuk arrihet pa u martu. Nuk mbërrihet veç me dëshirë, po duhet me mor sebepin. Edhe pse ai çka jep fëmijën kush është? Allahu apo ai çka jep fëmijën është Allahu xhelle ue ala huwa yuhyi wa yumit ai jep jetë dhe merr jetë Allahu xhelle fi ula e mirë Allahu a i ka dhonë dikujt fëmijë pa u martu e kjo është e njëjtë ka thonë Ibn Kajimi me ilmin sa dush tutju Allahut si muslimish rrugën çka e ka Caktu Allahu për arritjen tek e vërteta, Allahu s'ta jep. S'ta jep. Pra duhet me bashku mes frigës ndaj Allahut xhelle fi ula dhe kërkimit dhe angazhimit dhe lodhjes. Dhe angazhimit dhe lodhjes atëherë bohet dhe kristalizohet e vërteta. Andaj, kjo është dyshimi të cilën e kanë dem demantue dijetarët dhe kanë thonë nuk arsyetohet para Allahut xhelle fi ula ai cili mendon se vërteta është e e mjegullu, e mjegullume dhe nuk është e qartë dhe nuk e dina se cila grup është e qartë. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq hatta ya'ti amrullah. Një grup nga ummeti jem do të vazhdojnë në të vërtetën, në të vërtetën zahirin qartë 'ala al-haq në të vërtetën. Hatta yati amrullah derisa të vjen çështja e Allahut në një transmetim tjetër hatta taqum as-sa'a derisa ndodhe kiameti. E tash parashtrohet pyetja. Ai çka thot e vërteta s'e di ku është. A t'përgënjeshtrojna tyje a pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ti po thu cilën grup s'e di cila është e qarta. Tash ne e kena dy mundësi. Ose me të thonë ty, po, përnime nuk është e qartë, cila është e vërteta. Ose me i thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, ja Rasul Allah, ti ki thonë se vërteta është e qartë, mirëpo, nuk ka kone e qartë. Hashahu. E sa larg është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, es-sadikul masduk, i cili e flet të vërtetën, dhe është vërtetue besnikëria prej Allahu xhelle ue ala. La jentiku anil hawa, Allahu xhelle ue ala ka thonë, pejgamberi i juve s'flet nga epshi. In hua illa wahi, s'është tjetër veçse shpalje. Vallahi pejgamberi sallallahu alaihi sallam e ka thonë të vërtetën absolute, nga cila nuk kena dyshim as sa lëvizja e syrit. Po dyshimin le ta mbajë ai njeri çka mendon se e vërteta nuk është e qartë. E vërteta nuk është e qartë. Allahu xhelle ue ala e ka qartësu. Pengesa e tretë, dhe kjo është një pengesë shumë e madhe. shumë e madhe. Shejhul Islam Ibn Tejmije ka ba a mundu këtë pengesë ma s'shumti me, me largue prej grupeve filozofike. Dhe ka arrit te disa, te disa s'ka arrit. Cila është kjo pengesë? Besimi i atij i cili është në të kotën, se është në të vërtetën. Ai i cili është në të kotën, me mendu se është në të vërtetën. Beson ai se është në të vërtetën, ndërsa është në të kotën. S'ka ma keq se kjo. Dhe ka thonë Sheikhul Islam dhe ma, ma e vështira për me ia qartësu hakin dikujna është kur mubtili, kur ai çka është në batil mendon se është në hak ma e vështira është. Është shumë vështirë. Ka thonë Sheikhul Islam Ibn Tejmje, wa ewwelu men dalle fi dhalik, i pari që ka deviju, apo grupi i parë që ka deviju në këtë dyshim, në këtë pengesë, pra pengesa, ai është në të kotën derisa mendon se është në të vërtetën, ka thonë, humul khawarixh, janë khawarixhët. Khawarixhët e parët kanë mendu se ata janë në vërtetën, krejtë janë në të kotën. Nuk po dojna me fol për havarixh, na po dojna me fol për smundjen. Nuk po dojna me fol për havarixh. Smundja cila është? Ama na duhet ndonjëherë me u ndal me vetveten? A jam në të vërtetën veç se po mendoj se jam të vërtetën, apo jam i ndihmuar me ajete dhe hadithe nga, nga ana Allahut xhelle wa ala. Kjo është ajo e cila duhet me ia bo pikëpytje vetvetes. Edhe kanë thonë disa prej dijetarve, kanë thonë, ai çka është në batil, ai nuk vet kjo është e vërtet apo jo, kjo është e drejt apo jo, ai e ban pytjen kjo është a m'përputhet me epshin tem apo jo. Kjo është pytja çka njerëzit ja bajnë, ndërsa na duhet nëse jena të sinqertë nda Allahut xhelle wa ala dhe dojna me taku Allahun xhelle wa ala bi kalbin selim me zemër të shendosh edhe me hinë në xhenetin e Allahut Tebareke wa Teala i cili nuk ka mundësi na me i bo hile Allahut vallahi. Nuk kena mundësi Allahut me i bo hile na. Nuk kena mundësi me hi n'xhenet pa na dhënë leje Allahu. E Allahu ka thënë s'munet me hi n'xhenet illa men ata Allah bi qalbin salim, veç se kur i paraqitet veç ai i cili i paraqitet Allahut me zemër të shëndosh. E zemra e shëndosh ndonjëherë duhet me akuzu vetveten. Me i bo tuhme, me akuzu vetveten, me i thon, o nefs, nalu pak. Vetveten ton, secili prej neve. Me i thonë, nalu pak. A je i ndihmuar prej Allahut, a veç se ti je tu mendu që ashtu. Edhe ka thonë Shekhul Islam, kjo është smundja e parë e cila është paraqit në umet. Pastaj, ka thonë Shekhul Islam, Allahu e mëshiroft. Wa kedhalike da'wa kethirin min ehlil ahwai wed-dullal. Ka thonë Shekhul Islam Ibnu Tejmija, dhe kjo smundje është në shumicën prej njerëzve të cilat janë bidatçi dhe janë të deviruar, ennehum humul muhikkun. Shumica e bidatçive mendojnë se ata janë hak. Ata janë në hak. Au ennehum ehlullah, se at, ata janë miqët e Allahut. Ata janë miqët e Allahut. O, au ehlut tahkiki, au eulia Allah. Ata mendojnë se janë njerëz të cilat i ka studiu meselat mirë. E kështu me radhë. Jehudët, kjo është shubja e jehudëve dhe krishterëve. Allahu ka thënë këto janë fantazi. E qysh shërohet fantazia dhe me dallu prej të vërtetës? Allahu e ka tregu. Kul hatu burhanakum. Shumë e lehta. Bjeri argumentin. Kul hatu burhanakum. Allahu ju ka thënë, apo thoni që shtu veç ju hini n'xhenet. Mirë, bjerna argumentin. E ku me pru argumentin? E ku me pru argumentin? Allahu ka me gjiku ditën e gjikimit se ka, ka, ka qenë e vërteta. Dhe nuk ka dyshim se e vërteta ka qenë në anën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pengesa e katërt, et-tefritu fi taharri l-hak, mangësimi në kërkimin e të vërtetës. Mangësimi në kërkimin e të vërtetës. Na tham se e vërteta arrihet me dy sende. Me sinqeritet ndaj Allahu xhelle ue ala, me pas frikë Allahun xhelle ue ala, Dhe e tjetra me i mor shkaqet të cilat na çojnë deri te ilmi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijue se vepi. Ku me mri? Wasjud waqtari ban sexhde dhe afrohu. Ktu dush me mri. Ama si dush me mri? Me lexu dhe me sinu e sexhde. mangësojnë, nuk ia apin hakin kërkimit të vërtetës sa duhet, nuk dëgjojnë sa duhet, nuk lexojnë sa duhet, nuk janë të sinqertë me Allahun xhelle ue ala sa duhet. Haki është shumë i shtrejtë. Haki domethonë me hi në xhenet edhe mos me hi në zjarr. Çka o haki? Me një fjalë tjetër. Haki a mos me hi në zjarr. E qysh po do me shpëtu prej zjarrit? Vallahi me dit, andaj pejgamberi sallallahu sallam jau ka ilustrue kurejshve. Ka thonë, ja ma'shara kurejsh. O, kurejsh. Mirë po e kam për qëllim, pejgamberi a.s. jau ka ilustru. Nëse të thuhet se ka me ardhë dikush me të vra, çka kishe bo? Çka kishe bo? Ishe përgadit, ishe përgadit me përgaditjen ma të lartë. E në xhehenem vllazni me hi, është shkatrrimi ma i lartë. E sa je tu përgadit? Andaj Allahu xhelle ue ala i, i, i shef këto sende, i shef këto sende dhe ai ma s'mirti na shef. Ya'lamu kha'inat a'yun. Allahu e di lëvizjen e syrit. Ibn Abbas i ka thënë, kanë qenë disa njerëz në në, në shpjegimin e kësaj fjale sa është Allahu sa i di. Kanë qenë njerëz të devotshëm dhe njëri prej tyre ka kqyrë një femën shpejt. Shpejt me me bisht synit. Allahu e ka zbrit këtë ajet. Allahu e di kur ta lëvizim syrin. lëvizjen e syrit kanë qenë grup i devotshëm në mesin e disa njerëzve salihin edhe njëri prej tyre e ka shlue synin te një femër e cila ka qenë e ndalume për ta dhe ka mendu se kurkush s'e pa, ata kurkush s'e ka pa. Allahu e ka zbrit ajetin. Po Allahu të ka pa. Andaj Allahu xhel-le ue ala e shef gjendjen tonë. E shef gjendjen tonë dhe ai na shef se sa e dojna hakin dhe sa japna për hakin dhe sa i japna përparësi kërkimit të vërtetës dhe sa lodhmi për këtë çështje. Ka thanë Sadiq Hasan Khan, njëri prej dijetarëve të mdhoj, "Wa innama ya'rifu al-haqqa man jama'a khamsata awsaf." E vërteta njifet prej atij njeriu i cili i ka pesë cilësi. Pra kush s'i ka këto pesë cilësi, patjetër ka me mangësu në njohjen e të vërtetës. E kthejnë shpinën. Andaj Allahu ka thanë, fe a'rid anil xhahilin. Ata e kthejnë shpinën dhe ti kthejau shpinën xhahilave. Ma e madhe prej ktyre është ihlasi. Me e lutë Allahun xhel-le ue ala. Andaj Ibn Tejmija e ka vnu kokën balli, kokën ballin e tina në dhe dhe e ka lutë Allahun xhel-le ue ala. Ja Rab, fehhimni, o Zot, ma mundëso me kuptue. Pra Allahun e ka lutë xhel-le ue ala, ihlas. E dyta, el fehmu, me kuptu mirë. Duhet m'u ndal me kuptu mirë. Se pa kuptue, thashë nuk mjafton sinceriteti. Këto pesë cilësi duhet me i mledhë. Me kuptu mirë, m'u ndal me kuptu ajetet e Allahut xhel-le ue ala, qysh i don Allahu. Dhe qysh i don pejgamberi sallallahu alejhi ue sellem. Dhe me i marrë me i studiu fjalët e sahabeve. Dhe të tabiinve. Se ata janë gjeneratat se Allahu xhel-le ue ala ja ka zbrit. Radijallahu anhum ue radu anh. Andaj, prej kaptinave të para të, të cilat i kanë sjell ulemat në librat e sunnetit, në librat e akides, siç është Hallali, Lalekai, Imam Ahmedi, El Axhurri, të cilët kanë shkrujt libra t'mdhoja, Ibnu Batta, se kanë shkrujt libra t'mdhoja, kaptinën e parë, subhanallah, janë pajtu krejt në kaptinën e parë, luzumul xhema'a, me iu përmbajt xhematit të sunnetit. E kush del, kanë pru edhe transmetimin nga pejgamberi sallallahu alejhi ue sellem, se kush largohet, largohet nga ai Allahu xhel-le ue ala. Largohet Allahu prej atina. E këtë e ka për qëllim, luzumul xhema'a, përmbajtja e rrugës të cilën ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi ue sellem, me shokët e tina. E treta, el insaf, Me qenë i drejtë. Me qenë i drejtë. Çka do me thonë me qenë i drejtë? Me qenë i drejtë se ndonjëherë të vërtetën me ta thonë armiku pranoje. Jehudiju ka ardh te pejgamberi sallallahu alejhi ue sellem edhe e ka thonë një, një fjalë. Ka thonë Allahu xhel-le ue ala ka me kap ditën e gjykimit qiellin, tokën, lumejt, detat, kodrat dhe ka me i dridh. Edhe ka me thonë enel melik, ejnel xhebbarun, unë jam mbreti, ku janë tiranat? Pejgamberi alejhi selam ka kesh, që ashtu asht. A si ka thonë o ti jehudi, as pika. Me e pranu të vërtetën. Kur se kjo e vërteta. Qashtu ka me thonë Allahu xhelle fi ula, el insaf, me u ba i drejt. Kur ta thojë të vërtetën, me thonë, qashtu është e vërteta është kjo. E katërta, ve hua ekallu vuxhuden ve ektheruha fukdanën. Thot hoxha, para se me kallzu se ç'është e katërta, thot kjo është ma së pakta te njerëzit, ma e pakta te njerëzit dhe ma së vshtiri mundesh me gjet. El hirsu ala ma'rifetil haq. Zelli i madh, etja e madhe me njoftë vërtetën. Kjo e katërta, çka thot hoxha, ma s'pakti e gjen te njerëzit. Mundesh me gjet sinqeritet, mundesh me gjet kuptim, mundesh me gjet edhe drejtësi. Mirëpo nuk mundesh me gjet etje. Me qenë njeri i etur sikur kur i pihet ujë, mos me pas pi ujë dy ditë. Qashtu me lyp të vërtetën sikur që lyp ujin qat moment. e kota. Pastaj ka thënë Hoxha Allahu e mëshiroft, Sadik Hani, fa in al haqq ma zala masunan azizan nafisan kariman. Haki ka vazhduar dhe do të vazhdojë gjithmonë me qenë i mbrojtur, i lart, i çmuar edhe i shtrenjt. I shtrenjt është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala inna sil'at Allahi ghaliya." Le të dihet apo dijeni se artikulli i Allahut është shumë i shtrenjt. Po shumë i shtrenjt o vllazni, nuk blehet leht. Duhet me sakrifiku shumë. Pastaj ka thonë, Ela inne sil'ate Allahi el xhenne. E cili është artikulli i Allahut? El xhenne. Xhenneti është artikulli i Allahut. Mirëpo është i shtrenjt, nuk mundesh me ble leht. Duhet ndoshta njëherë me dhonë edhe vetveten, këtë komplet. Tehunu nefsuhu. Andaj më ka, ka thonë, hakin e pason ai njeri i cili vetvetja s'ka vlerë tek ai. Veç Allahu Xhelle wa Ala. Vetëm Allahu tebareke wa teala. Andaj, e përmendim edhe një fjalë të Ibnul Xheuzit, dhe me këta e përfundojna, ka thonë Ibnul Xheuzi, Abdurrahman Ibnul Xheuzi, dhe ky prej dijetarëve të mdhoj, i cili ka shkru shumë libra, ka thonë me këto dy durt e mija, i kum shkru dy mi vëllime, dy mi vëllime, pra janë lodhë, o vllazni, janë lodhë, dy mi vëllime i ka shkru Ndërsa thot, i kum lexu mbi 200 mijë libra. Thot dhe në në durt e mia e kanë pranu Islamin 20 mijë jehud dhe 20 mijë krishter. Dhe nuk e di se sa mëkatar janë pendue në durt e mia. Mëkatar, pra, thotë, s'e di sa janë pendu. Me qindra mija janë pendu mëkatar në durt e mia. Ama janë lodhë. Janë lodhë në kërkimin e të vërtetës. Qa thot hoxha Allahu e mëshiroft? Shumica e njerëzve çka thonë? Nuk du ma shumë. Ka qët pozitë çka e kam. Po ti munësh me kon me xhehl në kuptim. Edhe thua e çka, s mjaft. Ku e di ti gjendjen tënde? Duhesh vazhdimisht m'u lodh, vazhdimisht me dhan prej maksimumit tan çka munësh në kërkimin e të vërtetës. Nëse don Allahu xhel-le ve ala me ta çel. Pastaj ka thon, "Fatara al-yahudiyya." E sheh jahudiun. Au nasraniya, apo e shef krishterin. Yara annahu ala sawab. Ai mendon se është në të vërtetën. shoshit argumentet se a është e vërtet se pejgamberi Muhammed është pejgamberi Allahut xhel-le ve ala dhe kështu met në dalalet dhe kështu met në dalalet wa idha semia ma jelinu kalbuhu dhe kur dëgjoi diçka çka ja zbut zemrën mithl el Kur'an në të kalumën jehudët kur e kanë dëgju Kur'anin e krishterët sidomos janë zbut menjëherë se e kanë kuptu se është në përputhje me natyrën e tyre përputh me natyrën e njeriut Ik mos ta dëgjoje. Ik mos ta dëgjoje. Pse? Se kur ta dëgjoje, e shef se është e pashmangshme kjo. E pashmangshme është kjo e vërtet dhe duhet me pranu. Mirë po, nuk mundet me pranu. Wa kedhali ke kullu dhi hawan, jethbutu alej. Dhe kështu është me çdo bidatxhi, çka këmbëngul në bidatin e vet. Këmbëngul, mendon se është e vërteta me ta. Imma li ennehu medhhebu ebihi wa ehlihi, ose pse ai medhheb është i babës vet, ose i rrethit ku është ai, au li ennehu nadhara nadharan fa ra'ahu sawaban apo se e ka shiku shkurt edhe ka mendu se qikjo e vërtetë edhe u kri muhabeti wa lam yandhur fi ma yunaqidu edhe kur s'i ka shiku argumentet çka ja qesin poshtë këtë medhheb çka e ka kur s'i ka shiku argumentet tjera bidatxhia edhe kjo është sa për ilustrim, xhehmit dhe pjella e tyre, xhehmit dhe pjella e tyre, a pjella e tyre janë këtu te na, ata ja kanë bo njerëzve haram me lexu Kur'anin. Pse? Shekhul Islam Ibnu Tejmija ka thonë, vallahi nuk ja kanë bo haram me lexu Kur'anin, robëve të Allahut, vetëm se Kur'ani ju ban demant medhhebit që e kanë ata batil. Edhe e ka bo Shekhul Islam një polemik me një xhehmi, edhe pasi ja ka lexu ajetet, ka thonë, subhanallah, Ka thonë, a 30 vjet, se ne bindëm një njeri, ti me një ajet ve na e rrëzon krejt. Ka thonë, po këta Allahu e ka zbrit, s'e kam zbrit un. Allahu xhel-le ve ala e ka zbrit. Andaj njerëzit i pengojnë nga shikimi i argumenteve për me rujt çka, për me rujt qat medhheb, çka e ka. Velem jubahithil ulema li jubejjinu lehu khatae dhe nuk i ka nuk është shoqnu me dietarët dhe nuk i ka kontaktu dietarët e ahli sunnetit që t'ia tregojnë se ku e ka gabimin dhe ku e ka të qëllumën dhe kështu i bahet e vërteta e qartë dhe i kristalizohet pasqyra e vërtetës dhe e shef se ajo çka e ka mendue të vërtetë ajo është batil është e kot mirëpo kjo bahet me shoshitje me lodhje lusim Allahun xhel-le fi ula që mos na boje pengesa mes neve dhe të vërtetës